Allah i meleki njegovi blagosilju vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav. One koji Allaha i poslanika njegova budu vrijeđali, Allah će i na ovome i na onome svijetu prokleti i sramnu im patnju pripremiti. Allah. nevjernici su napadali islam muslimane. Međutim, to je još odvratnije, još gore čuti kad se to desi od nekakvih vjerskih vođa i predvodnika koji su, dakle, izgleda po ovom pitanju zauzeli jedinstven stav. Kompletna evangelistička crkva u Americi na čelu sa sveštenicima su javno govorili o Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem kao teroristi, kao ubici, čovjeku koji je volio hareme, koji je volio žene, koji je ubio nevine ljude. I govorili su, današnji muslimani ne učije terorizam, nego ga samo sprovode. Samo sprovode ono što je njihov vođa radi. Zašto dakle ne govore o terorizmu, o ubijanju i prolijevanju krvi kroz Bibliju? Zašto ne govore o genocidu i o zločinima koje je počinila crkva kroz inkviziciju i kroz krstaške ratove. Oni kažu da je Musa a.s. bio poslanik mira, Isa a.s. bio poslanik mira, a Muhammed je bio terorista. Zaboravljaju ili se prave da ne znaju šta je napisano u njihovim svetim knjigama o naredbi ubijanja nevjernika, ispaljivanja njihovog imetka i kamenovanja do smrti. oni koji su zauzeti ogovaranjem i klevetom Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem opisujući ga kao luđaka i ubicu treba da znaju da na taj način opisuju poslanika milosti Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onome svijetu i koji često Allaha spominje. Mi znamo da nije bilo Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem da bi čovjekanstvo lutalo u tmini. Da bismo mi danas bili u zavludi. Mi znamo dobro da nije bilo Allahu poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem da bi mi bili gorivo za jehennem.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 Dakle, na njega ćemo se posebno osvrnuti, a u suštini želim da govorim dakle, o borbi nevjernika protiv islama, koja je danas postala sasvim očita i sasvim jasna. Neće to biti nikakav politički govor, niti politički ders, međutim, ne mogu da ne spomenem nekoliko bitnih stvari i bitnih činjenica koje se vide golim okom kad je u pitanju borba i kršćana i židova i svih ostalih sorti kufra protiv islama. Na samom početku ja bih najprije spomenuo izbore u Bosni i Hercegovini. Zato sam rekao na početku neće to biti nikakav politički govor. Ne mogu a da ne spomenem neke stvari, odnosno neke činjenice koje su se desile nakon tih nekakvih političkih izbora kod nas. A to je jedna bezobzirna i bezdušna kampanja u borbi protiv islama i svega onoga što se zove islamski. Dakle, borba protiv islama i muslimana na ovim našim prostorima koju predvode kafiri nevjernici sa zapada podpomognuti ljudima iz bošnjačkog korpusa koji ne samo da se stide islama, ne samo da se stide kad se spomene riječ islam, nego se groze na svaki spomen islama islamijeta i muslimana na ovim prostorima. Dakle, mi na taj način smo osjetili, vidjeli taj paganski žar kod njih koji je došao do punog izražaja onda kada su naslutili nekakav svoj politički poraz. A inšallah i potpuni krah i potpuni propast jer Allah je potpunu propast i Allah je najavio propast nevjernicima a u ovom slučaju propast ja ih tako nazivam brozovih istrošenih pionira i njihovih mentora sa zapada. Kaže uzvišeni, u ovome kontekstu usputno je spomenuti kuranski ajet u kojem Allah Želešanohu kaže A'udhu billahi mine šeitanir rajim Vaddu ma'anittum kad badatil bagda'u min afuahihim Oma tuhfi suduruhum akbar Oni jedva čekaju da vi dopadnete kakvog belaja, da muka dopadnete i mržnja izbija iz njihovih usta i vidimo to u sredstvima informisanja na televiziji, na radiju, štampi i tako dalje ali Allah kaže ali je još gore ono što je u njihovim srcima dakle oni čak ni svojim jezicima ne mogu izraziti svoju mržnju svoju mržnju koju osjećaju prema islamu i muslimanima i kad se desi pobjeda dakle kad su oni na vrhu kad su oni vođe onda svi u nered svi u nered i čine nasilje i uništavaju sve što je islamsko utjerujući na taj način strah strah u kosti muslimana a kad izgube vlast političku na način na koji su oni bili zadovoljni, koji su oni izmislili preko izbora, onda vrište od muke i najprljavijim sredstvima metodima opet pokušavaju utjerati strah narodu plašeći ih onima koji su oni izabrali. Ja dakle ne želim govoriti o onima koji su izabrani, oni, su, oni koji su pobjedili. Samo želim konstatovati da je tim ljudima ovo posljednja prilika, Allah najbolje zna, da dokažu koliko su oni spremni da se bore za prava muslimana kao da naš muslimanski narod na ovim prostorima ne zna ko je to stvarno nasilnik, ko je zulumčar, ko to rastače naše muslimansko biće već godinama i ko želi da nas nema na ovim prostorima i da nema ovdje islama i islamijeta. Ja bih konstatovao, ono mogao bih reći, da muslimani ovaj put nisu glasali toliko za stranku koja je pobjedila koliko protiv zulumčara, dakle protiv tog odvratnog i rigidnog komunizma i komunista ili kako je rekao Emir Hadži Begović u Safun najnovijem, nisu pobjedili dobri političari protiv loših političara nego dobri ljudi ili ipak puno bolji ljudi od ovih drugih dobri ljudi nad lošim ljudima dakle ti loši ljudi odnosno loši političari i ljudi koji pod reformama podrazumijevaju čistke, progonstva, hapšenja ponižavanja i zlostavljanja muslimana i koji ne samo da zastrašuju nas muslimane nama samima, nego i druge zastrašuju muslimanima one koji su činili ovdje genocid one koji su na strašne muke stavljali muslimane, sad su se oni s njima zajedno udružili i Bosnu su, Bosnu su učinili poligonom terorizma, a muslimane u njoj učinili sve muslimane potencijalnim teroristima protiv kojih se treba boriti. I stalno su govorili kako oni neće s nacionalnim strankama, a s najvećim fašistima su se udružili kad je u pitanju ta nekakva borba protiv, protiv terorizma. To je jedna stvar koju sam želio spomenuti. Druga stvar, Mi vidimo, braće i sestre, da američki držal priprema svaki dan huškajući sve više i više pristalice svoje i svoj narod priprema napad na Irak jer kako kaže Irak je najveća smetnja i najveća prijetnja čitavom svijetu odnosno svjetskom miru subhanallah kao da su Iračani kao da irački narod sravnio Afganistan sa zemljom kao da su oni ubijali nedužne ljude u Somaliji, u Sudanu, u Vijetnamu, gdje god hoćete. Nema države na Dunjaluku gdje god američka čizma došla i čizma njihovih vojnika stala, a da nisu činili najsvirepije zločine. Šta oni, braćo, hoće s ovim? Oni hoće s ovim, dakle, da nam dokažu da mi nemamo pravo na izbor. Da mi muslimani nemamo pravo na izbor. Da nemamo pravo ni na kakvu homogenizaciju, osim na ujedinjenje i na homogenizaciju kako nam oni nude po mjeri zapada, po mjeri, po mjeri Evropi. Ako slučajno muslimani izaberu islam kao svoju osovinu i kao ideju o kojoj će se okupiti, to za njih postaje opasno i oni se protiv toga bori. I muslimani, odnosno is, muslimanske države, države u kojima su muslimani većina, nemaju pravo da se naoružavaju. Oni nam diktiraju koliko će hrane doći u naše zemlje gdje su muslima većina, koliko ćemo imati naoružanja i kakvog naoružanja. A s druge strane, oni mogu da rade, da rade šta god hoće. Treća stvar, kao uvod, jeste Palestina. Palestina, braćo i sestre, ne treba nikakav komentar. Ne treba nikakav komentar. Samo bi spomenuo za ibret koliko cinizma, koliko mržnje i koliko neprijateljstva prema islamu i muslimanima, koji su za nevjernike uvijek bili na margini, života i nisu uopšte brinuli o našim žrtvama nikada, niti su željeli da pomognu ugroženima. Kad, kad se desi zločina, dešava se svakodnevno nad muslimanima u Palestini, onda američka administracija samo konstatuje i kaže ovo treba ispitat, a na kraju dodaje ipak Izrael mora da se brani. Izrael se mora braniti. To je što se tiče uvoda. Međutim, jedna daleko teža stvar. Daleko teža stvar koja je mene pogodila kao muslimana i kao sredbenika poslanika Muhammada sallallahu alaihi ve sellem je naša tema večeras i to je četvrta tačka a u stvari ona je glavna i ona je okosnica ovog naših predavanja dakle pored svih vidova ezijećenja i zločina mržnje neprijateljstva na razne načine različitim sredstvima protiv muslimana koje muslimani trpe jer smo još uvijek slabi i nemoćni da se na jedan ponosan i ustajanstven način odupremo neprijatelji Islama su napali i na ličnost poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Naime, u Safu je objavljena, mada je meni bilo jako čudno, što se barem danas u džamijama, na hutbama, posle te vijesti koja je došla i koja je objavljena, posebno u Americi, nisu oglasili imami sa hutbi. Nije se u džamijama pričalo o tome. Jes treba pričati o mjesecu Šabanu, ali o vrednotama i blagodatima mjeseca Šabana svi znamo. Svi znamo. To je dokaz da ne pratimo stanje i da ne pratimo situaciju i događaje koji se dešavaju pred nama i koji odlaze koji odlaze u nepovrat, a mi nismo dali svoj komentar, nismo se osvrnuli na njih i na taj način, čutke prelazeći preko određenih događaja, mi dokazujemo neprijateljima samo da nas te stvari ne zanimaju. Dakle, kompletna evangelistička crkva u Americi, na čelu sa sveštenicima, četvorica njih, su javno ispred svoje organizacije na televiziji i na svom kongresu na Saboru govorili o Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem kao teroristi, kao ubici, čovjeku koji je volio hareme, koji je volio žene, koji je ubio nevine ljude i govorili su govorili su otvoreno dakle da današnji muslimani ne uče terorizam nego ga samo sprovode samo sprovode ono što je njihov vođa radio i što im je, što im je naredio dakle to je strašna vije za muslimane nije prva međutim vrlo je važno napomenuti da ta vijest i ova izjava dolazi ispred jedne crkve i vođa, vođa te crkve a ti ljudi odnosno ne ljudi koji se po tim plahtama svećeničkim kriju i glume nekakve svece su Jerry Falwell, Bat Robinson, Franklin Jeraham i Jerry Fines. Oni su, dakle, ispred te crkve dali slične izjave. Oni su, dakle, rekli za poslanika sad to što su rekli. I ova crkva je, da stvar bude još gora, u direktnoj sprezi sa političkim vodstvom u Americi. U direktnoj sprezi, dakle, s njima. Kao dokaz za to, spomenut ću sljedeću stvar, to je da je Franklin Jaraham predvodio kao sveštenik molitvu na svečanosti inauguracije sadašnjeg američkog predsjednika na mjesto predsjednika. Bat Robinson je nedavno dobio, a to je u SAFU jedino objavljeno, je dobio jednu zavidnu svotu novca, zavidnu materijalnu pomoć za svoju borbu protiv islama i propagandu protiv, protiv islama muslimana od pola miliona dolara direktno od, od bijele kuće. A američki predsjednik se putem satelita obratio kongresu, odnosno crkvenom saboru, na kojem je zasjedao Jerry Falwell i kada je izrekao ovu svoju, ovu svoju podvalu i laži na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Dakle, braćo i sestre, ovo nije prvi put da neprijatelji Islama na taj način blati islam, napadajući direktno na ličnost Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, odnosno napadajući na temelje poslanstva. Raznorazni orientalisti, novinari, književnici i druge nevjernici su napadali islam i muslimane. Međutim, to je još odvratnije i još gore čuti kad se to desi od nekakvih vjerskih vođa i predvodnika koji su Dakle, izgleda po ovom pitanju zauzeli jedinstven, jedinstven stav. A pored toga, dakle, istakli smo da su oni povezani direktno sa američkom vrhuškom. Zato želimo ukazati na osnovu onoga što su oni rekli i na osnovu činjenica na neke stvari koje sam ja skinuo sa interneta, a s kojima se obratila islamska ulema muslimanima u čitavom, u čitavom svijetu. Prva stvar, braćo i sestre, jeste da ovi priprosti svećenici su napali na ličnost Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem posljednjeg Allahovog poslanika. Dakle, napadom na njega napali su na čovjeka koji je i Allahov poslanika koji je čovječanstvo podučio i naučio da na osnovu Allahove objave da la nufarriqu bayna ahad min rusuli da mi muslimani ne pravimo razliku između Allahove i poslanika dakle Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je to podučio čitavo čitavo čovječanstvo i ne samo to nego je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem podučio čovječanstvo prije svega one koji ga slijedi istinske muslimane da vjerovanje u poslanstvo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem nije ispravno bez vjerovanja u poslanstvo Isa alejhi selama i svih poslanika prije prije Isa alejhi selama to nas je naučio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem za koji oni kažu da je da je takav kako su ga oni nazvali jedna stvar druga stvar kad su židovi opisali i opisivali Isa alaihi salama najružnijim i najodvratnijim svojstvima i imenima Muhammed sallallahu alaihi ve sellem je podučio čovječanstvo istini o njemu istini o ovom Allahom poslaniku pa kaže uzvišeni إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم kada su meleki rekli Marijemi o Marijemo Allah te obavještava i Allah ti šalje radosnu vijest, riječ od njega, čije će ime biti Mesih, Isa, sin Marijamin, koji će biti vođihem fi dunija wal ahira wa min al mukarrabin. Viđen i ugledan i na dunjaluku i na ahiretu i od Allahu bliski Dakle, to je istina o Isa a.s. koji Allah objavio preko Muhammeda s.a.v. a on čitavom čovečanstvu kada su židovi najviše govorili protiv njega kada su govorili da je sin takve i takve žene da je sin kurve, da je ovakav, da je onakav tada dolazi Muhammed sallallahu sellem i govori ovo prenosi objavu prenosi Allahove riječi o Isa alaihissalam i ovi koji napadaju Muhammeda sallallahu sellem znaju za ovo znaju vallahi za ovo ili Allahove riječi mel mesihu dakle koji je prenio Resul sallallahu sellem ma al mesih ibn Maryam illa rasulan kad khalat min qablihi ar-rusul. Šta je Mesih? Osim Allahov poslanik, bilo je pre njega, pri njega poslanika. Dakle, Muhammed sallallahu alaihi sallam govori o Isa alaihi sallamu na osnovu objave ono što on stvarno jeste. Zatim, treća stvar, kada su židovi za čednu i čestitu djevicu, Marijem govorili da je razvratnica, da je bludnica, Muhammed sallallahu alaihi ve sellem je podučio čovječanstvo, a prema tome i kršćane i pripadnike svih kršćanskih crkvi preko Allahove objave, preko Kur'ana, u kojem je spomenuto jedino ime žene u Kur'anu. Naučio je istini o Marijemi, pa je objavio Allah o Marijem ebnete Imran leti ahsanat farđeha فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين i Marijama, kćerka Imranova, koja je sačuvala svoju čednost. Allah pobija proklete židove preko poslanika Muhammeda s.a.v. i govori o čistoti i čednosti majke Isa a.s. i spominje to njeno svojstvo. Da je bila čedna i čestita i nevina i da je Allah udahnuo život u nju i počastio je počastio je sinom poslanikom Isa a.s. i kaže uzvišeni ona je vjerovala u Allahove riječi vjerovala u Allahove knjige i bila od oni koji su molitvu stalno stalno obavljali zatim četvrta stvar koju želim spomenuti braćo i sestre jeste da oni koji su zauzeti ogovaranjem i klevetom Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, opisujući ga kao luđaka i ubicu, treba da znaju da na taj način opisuju poslanika milosti, koji je podučio čovječanstvu čemu? Da ennehu bi قتل نفسا بغير fasadin fil ardi في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا da onaj ko ubije nevinu osobu ko ubije nevinog čovjeka bez ikakvog razloga dakle koji nered na, na zemlji ne čini kao da je čitavo čovječanstvo poubijao ko je to dostavio ljudima Muhammed sallallahu alaihi wa sallam أنعم علينا onaj koji je naučio čovečanstvo samilosti i pravednosti čak u borbi. Direktno u sukobu sa neprijateljem. I to u vremenu kada je svijet kada svijet nije znao, kada čovečanstvo nije imao nikakvih konvencija, nikakvih zakona, kada su ljudi bili barbari, u tom vremenu dolazi Resul sallallahu alaihi ve sellem sa pravednim zakonom od Allaha džallašanuhu, koji je pravedan i pravičan i u ratu i u miru i u ratu i u miru zato kaže poslanik sa veselem obraćaj se ashabima a preko njih i svima nama i to važi do sudnjega dana kad je u pitanju borba, kad je u pitanju rat ne pretjerujte u ubijanju ne izdajte ugovore o primirju kad sklopite primire vi ne izdajte ne mrcvarite i ne masakrirajte ubijene i ne ubijajte djecu To je načelo Islama koji je proklamovao Resul sallallahu alaihi ve sellem i objavio ga i obznanio čitavom, čitavom čovječanstvu, a za njega znaju a za njega znaju ovi koji napadaju poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Zatim, iznošenje potvore od strane ovih sveštenika je dokaz njihovog kukavičluka, njihovog kraha i njihovog poraza, jer nisu imali drugog načina da se dojme ljudi, da i ljudi slušaju, da budu poznati, da i neko sluša, da prihvati njihovu nekakvu davu. Nisu mogli ni na kakav drugi način, nego su potegli za starim oružjem, koje ga su koristili mnogi prije njih, i svi koji su ga koristili su propali i u zaborav pali. I nestali su bez traga. To je dakle također dokaz njihovog kukavičluka i zabludjelosti, jer mi znamo da oni navodno vjeruju u stari zavjet. Kad razgovarate s njima, jelde, oni uzmu Bibliju i kažu to je to i stari novi zavjet sabran i kažu da je to Božja riječ od korica do korica. I oni u nju vjeruju i propagiraju vjeru u nju i pozivaju u to. A i pored toga napadaju na ličnost Muhammeda sallallahu alaihi sellem i govore da je volio žene i da je volio hareme. A u starom zavjetu u koji oni vjeruju stoji opet laž. Mnoge laži su iznijene na Allahove poslanike. Ali oni u to vjeruju laži na Isa a.s., laži na Dauda a.s. i tako dalje. Pa kažu, stoji tamo da je Sulejman a.s. imao 700 žena i 300 priležnica. Knjiga Kraljeva 11. poglavlje. To stoji u toj knjizi. Zatim, u knjizi o Samuelu, u petom poglavlju, stoji da je Dauda a.s. imao mnogo žena i mnogo, mnogo priležnica, što je naslijedio od Jakuba a.s. Jakuba Pa šta onda kažu za ovo više ženstvo Allaho i poslanika koje je spomenuto u starom zavjetu u koji oni vjeruju i u koji vjeruje ta ista evangelistička, evangelistička crkva. Zatim, braće i sestre, pogledajmo u njihov opis poslanika sa veselem kao ubice i teroriste. Spominje se da je Jošua napadao nekoliko gradova i ubio njihove vladare i stanovnike sve sabljom posjekao i niko se nije spasio u knjizi o Jošuji 34. poglavlje. Zatim se spominje slučaj Musa i Selama, dakle laž na Musa i Selama koji je izrekao kada je se obratio Izraelčinima govoreći a sada poubijajte svako muško dijete, dakle ubijite svako muško dijete i svaku ženu koja je s muškarcem legla, a ostavite za vas samo žene koje nisu legle ni s jednim muškarcem. Knjiga o brojevima, 31. poglavlje. Dakle, onaj ko hoće da, da provjeri to, to je lako provjeriti. Zatim se prave slijepi pred onim što pišu u evanđelju, a vi ste čitali u Safu, da oni kažu da je Musa a.s. bio poslanik mira, Isa a.s. bio poslanik mira, a Muhammed je bio terorista. U evanđelju što prepisuju Isa a.s. odnosno Isusu, kada kaže on, ne mislite da sam došao da učvrsti mir na zemlji. Nisam došao da učvrsti mir na zemlji, već sablju. Došao sam da okrenem čovjeka protiv oca njegova, i kći protiv majke njene i ženu protiv muža njezinog. I tako će čovjeku postati neprijatelj njegova vlastita porodica. Ovo se nalazi u Evanđelju po Mateji 36. poglavlje. Zatim, zaboravljaju ili se prave da ne znaju šta je napisano u njihovim svetim knjigama o naredbi ubijanja nevjernika, ispaljivanja njihovog imetka i kamenovanja do smrti – Sve se to nalazi u starom zavjetu, u drugoj Mojsijevoj knjizi, o egzodusu, 34. poglavlje, i u petoj Mojsijevoj knjizi, 13. i 17. poglavlje. Zašto dakle ne govore o terorizmu, o ubijanju i prolijevanju krvi kroz Bibliju? Zašto ne govore o genocidu i o zločinima koje je počinila crkva kroz inkviziciju i kroz krstaške ratove? Zašto ne govore o ubijanjima djece i žena u Palestini? zašto ne govore o sravnjivanju sa zemljom Hirošime i Nagasakija? Zašto ne govore, dakle, o ubijanju nevinih ljudi, civila, žena i djece i žrtvama koje su plod, odnosno djelo njihovih ruku? Postavlja se ovdje pitanje, braće i sestre. Je li ovo zaista pokušaj skretanja pažnje svjetske sa napada na islamski svijet od strane Amerike, dakle da se malo pozabavimo sad vjerom, odnosno da se skrene pažnja od onoga što hoće sad Amerika sa Irakom i ostalim islamskim zemljama, ili ovo pokazivanje pravog lica Amerike i pravi namjera u ovim napadima. Ja mislim da je ovo drugo, jer je Bush davno najavio odmah poslije 11. septembra da je počeo krstaški rat i oni su svoje lice otkrili i svoje prave namjere otkrivaju svaki dan. Jedno je jasno, braćo i sestre, a to je da ovi svećenici zajedno sa ovom američkom vlašću vode američki narod u opasnu provaliju koju prije nisu kušali i izhod će sigurno za njih biti katastrofalan. Židovi su uspjeli svojom propagandom uplašiti Europu i Ameriku od islama i od muslimana i bilo ko trezven da iziđe i razuman i razborit da pobije njihove tvrdnje i da uvjeri američku vlast da nije tako kako oni tvrde biva propagandom, biva ja, sredstvima javnog informisanja, napadnut i takav, takav se više ne pojavljuje. A što se tiče Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, odnosno risale i poslanstva uopćeno, daleko su oni da bi mogli njoj nešto nauditi i neko zlo nanijeti. Jer mi znamo da nije bilo Allahov poslanika sallallahu alaihi ve sellem, da bi čovječanstvo lutalo u tmini da bismo mi danas bili u zavludi. Mi znamo dobro da nije bilo Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem da bi mi bili gorivo za džehennem. Mi znamo da nije bilo Allahov poslanika sallallahu alaihi ve sellem da ljudi ne bi bili upoznati sa istinom, ne bi znali šta je istinski srećan život. I mi na ovom dijelu zemlje, na ovom dijelu i na parčetu Allahove zemlje podižemo svoj glas u odbranu Rasula sallallahu alaihi ve sellem, i pozivam sve one koji se kolebaju i pozivamo dakle mi sve one koji se kolebaju da prihvate islam da prihvate islam i da budu sljedbenici Resula sallallahu alaihi sallam kao što to danas čine mnogi kršćani kao što to danas čine mnogi kršćani diljem zemaljske kugle dakle poručujemo neprijateljima islama oličenim u ovim svečenicima iz Amerike njima sličnim da mi volimo poslanika sallallahu alaihi wasallam više od naših roditelja, više od naše djece, više od naših žena i više od nas samih. I da smo spremni, inša Allah, da ustrajemo na ovome putu i da se žrtvujemo u ime Allaha Đelešanohu za Islam. To ne govorimo emocijama. To ne govorimo zato što su njihove potvore i njihove laži. Jer one su svakodnevne probudile u nama fanatizam. Već to govorimo hladne glave potpuno svjesni i sigurni i ubijeđeni da je put Islama jedini put spasa za čovečanstvo. Bez obzira o kome se radilo, bez obzira o kakvoj naciji se radilo i o kojem narodu, bio čovjek crni ili bijel, bio amerikanac ili bošnjak, bio arap ili ne arap, nema mu spasa ni na Dunjaluku, niti će njegova prsa osjetiti radost i rasprostranjenost dok ne bude slijedio Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem i put Islama. Dakle, šta mi možemo uraditi? Šta mi možemo, braći sestri, uraditi? Ja mislim da bi trebali uputiti protest zvanično, odnosno peticiju s našim potpisima protiv, nek se to zna javno, protiv ovih kleveta. Zatim, trebamo tražiti od islamskih organizacija da se javno oglase po ovom pitanju. Kod nas se šuti o tome. Zatim, trebalo bi animirat islamsku zajednicu i imame da sa hutbi govore o ovome ne da bi raspirivali kako neki kažu mržnju nego da bi govorili istinu i zaštitili zaštitili ličnost poslanika sallallahu alejhi ve sellem zatim trebamo držati predavanja što više i drugima javno gdje god gdje god se to može i da se takva literatura piše da se pišu stranice i da se stavljaju na internet da bi se ljudi upoznali a sa tim ko je bio poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I ono što je najbitnije da mi svojim životima, svojom praksom svjedočimo šta znači šta znači biti istinski sledbenik Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Ja sam za večeras imao toliko. Molim Allaha da da nas učesti na istini da nas učini istinskim sredbenicima Rasula sallallahu alaihi wa sallam da ubrza pobjedu svoje istine da uništi nevjernike njihove spletke لما بلس تجري سوري جميع جزاكم الله سبحانه ومن يأمنك يا دنيا الدواء تدوسين المصاحب في التراب وآل